Ĉu ni povas komenci? Yes. Yes. Ĉu vi ĉiuj estas instruistoi? Ne. Aŭ planas instrui? Ĉu vi ĉiuj instruas aŭ planas instrui Esperanton? Ne, mi planas. Ion instruis la um, elementoj. Bon. Kaj elementa? Elementa instruis. Ĉu vi? Planas. Planas, okej. Okej, bonege. Mi akompanas. Lernas bone. Ah, uh, tiu la portablo estas por interŝanĝi spertoj. Eh, inter instruistoj jam de longa instruistoj aŭ eh jos Kaj jos instruistoj. Ehm, do ni devas eh nur interŝanĝi spertoj, interŝanĝi kiel funkcias eh, instruiloi, kiu instruiloi estas plei bonai, kai kiu ne tiom bone funcias, kia ni povas fari don cursoi, kia ni povas fari la sinsegon de cursoi, kai kia tu, kai tu. Bone? Ci, ci vi anto io mette povos informi uh, eh, per la De dei gelei alli libure di spangazionisto. Ah, yes. E ciù... Vi successo si per un speciale al fare ci tiene il ciclo? Ci no <laughs> ah, bueno bueno fa, eh, fare de eh, curso eh, mi vergisión netre longan por ilei, por la presidenta. se dice por ti curso. hoy eh, ahí está chido. Lo facte la estrarano de ilei México, de la Mexica Hispana Mankas, mancas eh, no estas ni. Uh, igual. ¿Qué, qué línea Mini memoras. Esta es la línea de Oaxaca, de Oaxaca. Que alía Barbulo, quien alía Manuel. Manuel, yes, Manuel. Mira muy bien. Minor habéis contacto con Lidum la pasita de eh, eh, congresos de postio mío. Con la viña y es yo mete. Um, Facebook. Do, pone. Ciui, ah, citi instruas, au instruis, o planas instrui, do... Ni komencu per... Ĉu vi havas ¿sí? Sí, Jes, estis... Ah, ne. ¿Qué? Vale, Check. Dex. Yes. Por, por Yes, es por chile, Esta es labor grupo, ¿no? esta es eh, Texto curso, más libro. Bianca usas en, en Guadalajara, y usas filmeto y cae la conta. La raconto aquí ahí. Mi padre la conta. Okay. Ah, poesia, no, poesia treba nivela curso. O, oh, ni mi nivela. <laughs> ¿Te atrasó hoy? Pues sí, tres niveles. Que pregunte el doctor. Eh, yes, doctor. Comprendible el uso. Siempre. Uh, Fatima uses ein Mobildoin. Yes. We have a scattering. Yes, with Cartoon, Yes, with Cartoon or Yen. Yo vi... No, no, no, sí, me incomprendí. ¿Comprendí, vi Ah, Frome. ¿Tú usas Frome? Y es mi... Ah, ¿Yes? Comajo. Comajo. Comajo. Ah, Comajo. Yes. Ehm, um, tuve eh planes de contigo con la Gelernanto dum la curso, post la curso, ando la curso. Dum la curso. Dum, Guy Fornacus. yes. Chubijaba salía la, cl la clase esa la Rencontillo, la mía. Y ese Dexter este ahí en eh, Rencontillo. Ah, vale, mira. ¿Eh? Ah, li, li ankaŭ organizis concurso. concurson por kunfatiĝi da personoj kaj uh, ah, kies temoj uh, ah, rilatas Um is Yes, one. Por aí. De tu. Mi metas al virino e cai viroi conqueri inter ili cae e chivo e vaquillas. Yes. Oh, on concurso de Chiamalitza. Io, <laughs> io. Se, eh, Funciona. pero la estas que funciona. Yes. Ĉu las uh, planas eh, instruirlo, aliaj piensas? ¿Qué vi pensas? Kion registrarlo Registrilo. Mm, bone. Eh, la ocho de la profesora. La curso, la registro de la curso, poste la Renata Bosa, ascolta classe. Chiunque per, per que né? Que Chiu? Decennio. Ah, il carto Jesus. No, mi insegnas en la... Anca oret messaggio que grupo in né? canto. Ah, ah, yes, messaggio. Correspondado, per litero. Retaggio, estas bone? Do... Yes, retaggio. Correspondado. legumo e kai de fruto e kai de viandajo e kai kai kai viando yes kai kai ili pretigas chuili ne por comporti kai ili ili uh, prescribas que ili pretigis yes. Bueno, mi volas parto por en el día curso. Chupli, <laughs> chupli pensas pli a leer, frío. Estas bonitas, ¿no? Estas ya multas. Yes. Bon, dum la curso, kion vi faras? Um, per ci tiu instruilo, kiuin eh, vi osas pli ofte? Bona mi, tradizie, mi ne estas tro moderna, kai mi nur usas la man libro, kai eh, esprimas la tema. Bona. Fatemi il caso anche o uh, eh, generale libo o un libo, cioè mi sembra eh, io metto timas che mi ne può quasi un buon clarigi in la hispana lingua, cioè ah, yes. mi, in la germana eh, eh, mi capablo in la hispana mi ancora dei successi ci vuole trovi la clarigi in, in, in molte affari, o chi io è esempio a o um, o dist Yes. bin jetzt unter la Na gerne, weil ich mir halt tue, aber sie und Worte und eine Frage haben, die mir kurz klären, die eine Idee und die Tio Sufix in der Spanien in der Hand ist, wo ich mich öffnen lasse. Und er habe la hier mit der Bieter Sekurenz auch in diesem Mann nie gewohnt, was que han colegado Rencontillo y es, la mía es su pinche grabado dum la ya es la curso ejemplo chitie mi faras curson eh, sabatan kai chiu sabate ni havas don joro por don horo por manji que ni iras al pizzello Pizzello, o vale Pizzello. Yo me carta es pizzo. 10 el Pizzo ya. Mine tio Shatas en estas alianzas. Eh, se chían estas bodegas rincontillo, Juan ¿estás comenzando. ¿eh? Esas, ah, ¿qué lo dirás chitión? ¿Qué chitión? ¿Qué chitión? Que comienza te creí que ion penny diría atau que mi piensas, mi pensas que renkontiĝo ĝi estas sufiĉe bone kaj instruita kaj grava. Kaj la personoj fariĝas do spertulo pri la itala. Yes. La manĝaĵo. La pizzo. Yes. La pizza. Do, ĉu vi mi komprenis? Mi ne scias, ĉu mi tute komprenis vin. La curso via esta en pizzeo. La curso es ĉi tie, en ĉi tiu Yes. Se daŭras por horo sabate. Kai nihabas Don Horon, por Don o Eble plena, por ir Do, tú te vi prescado eh, estas cuna y la tutan zapato. La tutan matenon, yes. Ek de la nava y es la Do la curso dauras kvar horo, kai poste vi iras Duhoro y La, la, la, de la náhuatl es la kunua ni cursumas. <laughs> Eh, vos ni habas eh, tempo por manchi que revenas por ya fermi la la lastantemo. No, mi donas la donde no hay duhoro. Vos la pizza. Y eh, ya temas pri mexica, cuco comprendas la mm, manjo scrivi una recetta in della pizza. Ah, esta es libre tu no fais la pasta, yes. de ser tu esta mal fais libre. Scribi, está comprando. Yes, et menú, y eh, tu vi remarquis, y es mi pensas que <laughs> eh, vi remarquis que la menú de la taruga, la yes, Traduquis ni Sergio Caimí, que es yes, dis... tre terror afero de... Yes, mi pensas que chitini pobas mi traduco, y Carlos, vi, vi Debus Inviting in al Pizza, ¿me crees? Por Javi Bertallo. ¿Qué es esa pizza? Esa es chile, no, esa es Tú tie, tú tie. Un poco así. Chuy Malsatas. Tienes que ir a cupo, Yeah. No sé, mi bolo tipo vas inter Chuy Pagui, Putri Pizza. Es cierto, compañeros do... A, minha aluna estudiante da Lupe. É... yes. Um, bone, revenante. Alia tregrava que hoy pensas. Mi pensas que rilate eh, al ludoi estas eh, almena por las la lernantoi estas plia Musa se ili eh, ludas el te amo. Gracias. kai kai estas pli paro si ne almeno anka yes kai paro kai viro kai virino no es es es el negocio que mayeri ten pavas su vichaje en o multain eh, didactica in ludoin que vera es es que es es tre interesse es che ho si lo di devas metti un ringon e ja aperas exemple pogo tu ne sed vi ne scias ke vi estas homo <laughs> kaj vi devas demandi al la aliaj personoj eh, kio ĉu eh, ĉu mi estas verda ekzemple mi diris jes kaj poste vi vi povas diveni ke tiu temo sed estas eh, interesa afero ĉar vi aktivigas la homo in kai uzas voto in prendere ludo gesta grave. Yes tiel por lerni vortaron, eh, do, iom pli da vortoi, kai por comenci paroli inter ili, ne nur con la instruisto. tiel mi pensas que esas grava, ne paroli nur bit, que el instruisto, mm -hmm. se paroli ili, inter ili mem. Yes. Do. Um, Kiam Mmm. <laughs> ah, bueno. Mientras chata, ah, a Fion, <laughs> a filmento de que hay músico, mi tre... ne tre, se suficie ofte, caro che igas ilin. Mi igas ilin el karaoke. Do ti ili di, el ipo vas osculti, mi chetas persone, que hay alguien que me ente, esperante con bona voce, yes, con bona voce, que bona... Para el capablo, que hay kai ili povas aŭskulti la voĉon ne de la instruisto se de homo kiu venas eble de Finlando, o de Francio o de Brazilo que kai tiel ankaŭ vidi la tekston kai se ili ne komprenis saude, ili povas eĉ kompreni iomete vide ĉu vi uzas tion? Yes. Eh, yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. la Yes. Yes. Yes. Se vi volas, mi povas retrovi ĝin kaj sendi, aŭ almenaŭ sendi la ligilon al al vi. Uh, ah, yes, estas ĝi pesas nenion, do vi povas aĉuti, instali, ĝi ŝatiĝas, kaj vi devas eh, meti eh, de la dosiero, eh, vi, de la dosiero vi devas aĉuti eh, kelkajn eh, kanzonojn kaj eh, aktivi. Okay. Uh, <laughs> de nuestras eh, Do, aunque no estás en la hispana, estás en. Ah, la. que La canción. Estas tradujo a Pulvia. No, no, no. Se vive zonas. Se vive zonas pues traduci por él y se viene con breves. A OPT Link Section Laboratorio. ¿Qué un we have seen este principal eh Spartan con uno del tío de streamer. Yo me pensé que esas que vuele chitivo, yo me pensé que por la stream o el bla bla bla. Bueno, mi puedo comentar que mi mi comencé sin subir Spartan con eh criminal criminal bona mandilgro. Que mm. hay poste <clears throat> mi mi perspective tion eh creo que esperantisto eh, avertis eh, albertis a la malbono esta es malbona la la ah, ion malbona la dónde la eh, Todo mi que la Fernando de Diego estas pli mal malbona mm, eh, al texto curso kai poste mi uzis aliajn kaj mi kreas nuntempe ke la laŭ mi aŭ mia eh, experto experto sperto kun y estas eh, sabe usted Esperanto mi kreas yes. ke tio estas entre inter la plej bona aŭ eble la plej bona kiun mi konas ĉar havas desegnojn eh, havas mallongajn frazojn kaj havas mallongajn eh, es primo N de la texto mem, kai se la studento bolas povas ankaŭ lerni Esperanton nur per la texto curso, kai la instruisto nur estas Esperanto. Anca ah, tiu libro iras eh, tre alte, ĉu ne? La nivelo de tiu libro iras ĝis tre alta nivelo. Eh, ¿Sabes Esperanto? Yes, sabes Esperanto. Yes, iras Blink y play have a flickers. Tío, Lincoln. Yes, yes, that's Tío. Yes. Mi memoria es que la lasta eh, folio de tu libro, mi niña legis plene, sed mi es la legaĵojn kaj la lastaj estas fácil al menos por komencantoj aŭ mezniveluloj. Trapasila. que ahí es mi pensas que tiu fácil de bona, no tienes Pero si es la libro Ah, dejaba la libro in Ah, they have a libro. But suddenly there libro. Artica, un con el mismo de, perdón, de Diego. ¿Y piensas que la, la de tu libro es que estas que eh, la la enjavo estas tro academia. So, pues. estas buenas ser iconas ya, misticos de literatura, ah, por comenzando, y estas Terure altnivela. Pritio vi parolas pri la... Perdona. de Dio. Kaj ankaŭ havas vorton, kiu ne estas Esperanto. Yes. Estas tema, mi kredas. Yes, mi pensas. Kaj mi do mi ne uzus tiun mi legus mi mem por mi plibonigi Mi lingvon, sed por instrui ankaŭ mi pensas que estas tro academia. Estas... Academia. kaj havas Borton que ne estas Esperanto. Dorme fatte la mia opinione in spagnolo hispana in ne e ci uno vero bona, nel libro che scava manco Pardon e se la mia esiste scava manco e eh, c'ha anche un sabato ne spagnolo e in inglese tutto in inglese perfetto che anche ho avuto eh, in di la mia opinione che sta lo yes mm. Carola Esperanto. Recta metodo Yes, sed uzante saluta Esperanto, sed mi nur parolis Esperanto. qué tio, ke tio y Yes, ĉu estis bona? Ĉu la rezulto estis bona? Ah, mi aŭskultis. ¿tú la buena? Ah, <laughs> ah, mi problema de no ver estas que mi ne eh, la a mine eh, secris la rezulton de la eh, lernado de la consultante. Yeah. Ili jam ne aproksimiĝis al vi? Yes, ili eh, kelkaj estas multaj estas eh, studantoj de la jura fakultato kaj poste komencas labori, havas eh, eh, Udon, en je teplo. Kaj ankaŭ mi ne havas multe da tempo. Kaj mi ne es Facebook. Ah, tio estas la problemo. <laughs> Ankaŭ alian kiu mi me mi volas eh, memorigi estas tío curso de Esperanto. De la Brasila programo. Ĉu vi que estas la jubilea, eh, la nova, esa jubilea, acento de Kinjaroj, esa es nova, yes, nova versión, nova versión. A oh, cuatro puntos, yes. Eble Shikovas paroli, plin, Chiam vi opinias curso Esperanto? Eh, el activo tío Brasila Ernilo. ¿Qué piensas que estás tres buenas? Mianca pensas que generale estas que problemático con pronuncio que fue estas tres Brasil, Acento de yes. acento. Es ne nur eh, normala eh, bueno es, ni le puedo decir que estas normala pronuncio donde estas eh, ne existas sed estas que vortoj ejemplo alta que mi memoras que dirás auta auta yes, yes. yes. Ah optimistics. la mitio, esta es la no eh, es una pena esta es la <laughs> la sono y en la programa la programa esta de ¿Qué? La sono de la la bordo y que es eh, yes. Yes. Mi pues hasta yes mi compañero. Y Jest Chiusono devas esti conservita y un loco. Mm. Por esti. Ah, y este un día completo. Yes, <laughs> este, se vi estas este, el per tiu vi ne scias ke vi povas ŝanĝi la buena, la la vi buena prononco. No, me kie vi prenis ekzemple Bueno. Bone. Ah, pri bildkartoj que vi uzas bildkartojn? ¿No qué? Se la libro, ¿sabe usted esperando Java Jim? <laughs> ¿quién la extraña? We usas eating en, en esperanza. Ah, en la misma. Quieren recrear mi usas el día y en mi, en mi esperanza incluso me dejaba esperando. <laughs> ¡Ay, todo, ¿eh? Minha bater das en güey, qué difícil. que <laughs> es de Luis San Luis Potosí. eh? no. Oh. <laughs> Eh, ah, pues, estas experto eh, de y persona personas eh, este, la por la tía. Mm, mia plei proxima esperto pri vilcarto i estis tra la libro la curso de Benson de la trideca i llare estis curso plural bildoi cae por mi estes pli facile montri bildon o il palo di la traducon in Spagna do eh, mm, specife con quelcai verboi se ni conigas preposizio un verbo cae quelcai portentie mi tres chatas, shatas un libro ce estas multe pli facile ol que trovi tradukon kiam ne que las rapide en la misma. De estas dos, eh, sistemo estas nur libros eh, mi laŭ mia experto, estis tre tre taŭge por tia y este es estis malfacile eh, ¿Quién lo me nomiĝas Wie, wie zu dir in Geräte, wir haben es gerade in wir haben es du Personen, in der Wunde, in der Wunde, in der Wunde, in der in la Mexica movalus der Wunde, Ich sehe, dass wir uns das alle hier haben, die wir das Kontrolle und die Ich habe Interesse der Historie und der Mexikaner, die wir Tia esprato rencontigio, ca inamigio, ca mm. au simila, o esti, vi povas ancau preparami sol materialo, con habi varian materialo, didactican o Becum. Samente. Ie, vi povas albani analisto, informilo, ca e revu. Ha, una ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, Amidonatza al Ili Rebuin. Kiev. ¿Perdón? Kiev. Eh, al, esperanto. ¿Al Esperanto? Yes. Mianco. Cayanco al la autoridad de la universidad. Mira, um, que a mí, que a mi sitio, la verdad, yo estoy en la aldea construación. Mi pernistiu y mi aferon, esperando estación. Eh, y metes en la biblioteca chiamando i comenzi translutigi, eh, imprendisi lin y revenis al hejmo. Mi ankoraŭ ne havas lin ĉi tie. y es por ĉar multaj ne multaj, es ja que eh, lernantoj de tiu sabata kurso estis de en ello. mi decidí, bueno, en la biblioteca estas bone, do mi ne legas mi jam esas estas bona praktikado relegi Este, saca outra talvecha, estas que hay todo que povas helpinin, practiki legi, kaj interŝanĝi, es jes. Dum la jaroj mi ricevis kelkajn mesajojn que informis que en Brasil estas multe mi ne hecho un programa o no uragado de esperantisto que kutime sendas librojn Esperanto al bibliotekoj. a minha cooperativa cultura esperantista em Luxemburgo, Rio de Janeiro, ah, estaria des campanha cai sendas chumanante ah, a pacaje em esperanta e livro al iu a biblioteca que desiris. yes, sempre bom. Cai tu vihavas e um resultado de tio ao Yes, yes, sed de chara Anche un tema caso della biblioteca ci viene un credito a Tomes, non è scusso, alla biblioteca di Tomes, è scusso, e un'università mi ha che vi dite di tu i ...ne, non ne, infatti la biblioteca che ho detto è tu i gesù e la biblioteca che ti ha di se ne mi controlli sto scarcivo in detto in del libro che è il libro per biologio per uh, gemido que hi havia, però fa que acabo. 749. Bon chance. Yes. Bon chance. uh, yo saco que la eh, Tien UAC, en la universidad. Estas Tecal. Ah, laboratorio bilingüe. Yes. Por, por learning autodidacta. Fresca. Que hay tía con hijas libron, que hay chu video. Yes, estas eh, Esperanto, pasporto a la pista, pasporto pista. Ah, me Ame anka uzas tion Char, G ya me estás en YouTube. Mi sendas tion al Y un informo que estás en YouTube porque Amen YouTube. Ah, kaj ankaŭ oni kelkfoje organizas fojon um, por vendi, disvendi pues cae disvastigi la Esperantaj libro cae Universei lingvoj kaj li decidis ankaŭ partopreni kaj ni montris librojn, montris ankaŭ mi havas. Jes, fakte librojn. Jes, jes preskaŭ ĉio estis libroj kaj ankaŭ la homoj do la ideo ne estis vendi, sed la homoj exista ankaŭ ke ekzistas Esperanto. Esperanto. Kaj ankaŭ niaj gelernantoj tiam partoprenis kaj estis interesa Pedro que dum la Aranjo, estis es eh Budo por Esperanto. sed dan que Budo por Itala, Limbo, Francia, Angla, Germana, Caitito, Caitito. Yo caí las la son la viro que controla la zona. simple me me dice que salía de Benson que mi dice, "Eh, yo puedo hacer ti, pues si con Internacia." Ah, bueno. me dice, "Tri Orange de Benson <laughs> Musico." anche la cesta de Javis y metto qui el club qué ¿Qué attentis yes ¿Qué attentis ¿Qué de roca esperando roco en Es chido ah Más... Más... Miúzis Niarreimo, estas traduquita de Pedro Cavalheiro, minha ex-presidente do Brasil Amigo, uhum. Pedro Cavalheiro, pela Estado de São Paulo, traduquis Niarreimo, de Chico Saber, Chico Xavier. <laughs> Ok. Perdão, o que eu firmo? Nia Niarreimo, estas permitiam medicina verbo, de Chico Sabero, guión con la estrella, la clara en la clínica y la cesa. Tiel post ah, teno kai vortaro donita, ili povas diri, ok, mi ne volas ascolti la instruisto, mi volas ascolti, kio estás? Estas anca o... ¿Qué? vokas Bruno, ĉu el Kanado? Ah, jes, eh, eh, Arono. Arono, Radio Verda, estas parolas. para las tre para las ne rapide, do ili vos esculti que comprendi que foi algo esas texto que li diris que hai Sed, se chefe do acá me os estilo acá de tie que un tempo tio de Anton Oberdorf en Venezuela os tio e esas posterus. Posterus, posteros posteros y es es un punto de la punto posterus, yes. opus operandus erantum in esse poster us poster us O poster us o oh. yes punto to jam va nom de to Que o estás tio? Anton Oberdorf, es es rede radio en Esperanto, ciam aperas texto, que la texto es es relativo facila. Existe esa lia pagio de conata Brasilia famulo e spandesto Emilio sì e il gruppo di facila.org Pagion Pazila punto Orogo e anche un tuo pagio è molto il testo di Pazila e come anche ho do tie tie non posso mettere in trattaggio non è un sendi messaggio con la Cilernato e Selancao eh, retaj radio, retaj programoj, ĉu vi vidis que ah, la China China Radio de Internacia, está legal de nivela e é de por ali ali é a idioma, e me usas por ali a é idioma e a ah, cal. Isso é bonega. Minha vida, mi nerviosos, mi vidas ah, um, fluent in three months. Ah, we yes. have a, one and, um, Czy wykonasz ty Irlanda o estas eh, Irlando, Fluent in three months. Fluent in three months. el ah, estas en eh, que ahí vendas curso por lerni kiel Que lingvojn estás estas o esperantisto. Li estas, es irlandano, me exemple, si vi parolas pri iu temo, havas plurajn versión, la angla versio, la hispana, la itala kaj esperanta versio. Ah, komputilajn diskojn, ĉar Eurotalk, la metodo Eurotalk ah, estas estas tradukita, ni petis al la entrepreno kiu faris tradukon de la angla al la portugala por Portiu e kiwi desirus lerni la bengaman lingvon, ĉar la bengalan tro interesigas min, uh, tro interesigas min. Kaj la entrepreno ankaŭ oh. tradukis la metodo por la esperanta lingvo. Do vi oni trovas sur la surete la metodo Eurotalk-Talkmore tradukita plural idioma idiomoj por lernado de esperanta lingvo. Do kiel nomiĝis? Eurotalk-Talkmore. É, literumo <laughs> E, U, Ro, O, To, A, Lo, Co. Ah. En la formo talk more, no plu, parou pli. More, more. É, eh, Eurotalk, talk more. Talk more. Eh, Eurotalk, du Paul okay. spazio kai okay. yes ah ja ja ja dot yes yes se dessa traduzida la menu la lingua menu havas plura idioma tu tu ni devas pagi por Oh, okay. Yes, in Brasil, in Brasil a mono, um, presca o um, o de Alta Altan curso. y es este streamer Fatsile Havidion eh, Ebletson. Um, con el de voz siempre prim laboritivo. Bueno, a mí me mi parte opinión universal al Congreso. Ah, es. Alta que tío esas alta curso. Estás viendo Congreso. Comprendere questa especial a Defio, il cui corso alter livello, se vi devo sclarire esatto chi usa transitiva verbo, chi usa intransitiva, tu lo che in funzioni sono una ferro con sì, che è caso, ehm, io messo, io metto complicato ferro in tutti, eh, eh, la ferro, lente, la voce, il participo in tutti, io causa, generale a uno che ha un problema, ne alla lente, nè dentro GDN, che è d'Otto, e, clara, ias... buona l'ani limboin, mis per seragio. — estas jam arta in Yes, yes, yes. — Yes, yes, yes. — Yes, yes, Do, che per me ne usas, se... do, iestias que oni preferas cimpen eh, reformus, se participoi pusatai esas strangae te... — Si volas verci romanum, li usus. <laughs> li estintus vergonta tío. claro, <laughs> mi que fue vidas que en estas tío se eh, estas susita, yes, susita. <laughs> usa este como estas parolanta y estas ofta y eh. Eh, se viene marco que estas la facila y y de la malfacila y performo, Do estas ah, instruantes. eh, eh non tempo che non te puoi mettere ti mal facile Estas verquita, non tempo che passo in tempo metti se excede passo in tempo con con esta terzo estas si in malpi ofte au eh, esta terzo con passo in tempo estas questa house e esti sti in conta esempio in litigante eh, anche subita e eh? habes usas brazón. De una De la mateno la paciente estis una dum la paciente la paciento estis operaciata, dum la paciente la paciento estis operaciota. Kiam estis operaciita? ¿Quién, mi moches? ¿A <laughs> usted la o estas operacianta, yes. es? ¿Usas? yes. Por el nivelulo ankaŭ tío no moco chuato. Lo miras en sello, lo ah, miras en la net sello, lo ah, miras en net sello, eso es maximila de otro. Su joya, no no, acusativo. En total acusativo y en el Rey acusativo es la siguiente batacila. <laughs> La hispana meme, estas malfacilas por mexicano. <laughs> ah, tío, estas. buena eh, ¿Qué pasa? Rimado. Rimado. Rimado. Eh, qué el folle oni devas eh, expliqui kio estas adjektivo kaj kio estas verbo. Folle de Bastión fari. <laughs> Pues mi es que yo la comí triunfadoras esperanto ja, pertenecidas quiero estos adjetivos al menos vi estas eh, de nasculo <laughs> no, pues el parolanto, mí pensas que paroli esperanto helpas kun eh, bazaj la konoj Denove? Mi havas demandon, ĉu en Meksiko la a interesiĝas pri Esperanta texto. Briljan sukcesi, aldoni subtekstoj in tekstene Esperanto al la filmo. Mi ne devas. Mi ne esploris mi. Estas bona remendo por lerni ankaŭ. Mi jam elŝutis el interreto kelkajn filmojn kaj Esperantaj subtekstoj. Estas tre bone do mi ne pensis pri tio. Se mi diris filmo hispanlingve originale hispanlingve versus Germane. Jes, estas taŭgatis. perdón, se stało momentu po, po mi bil e, premio di povas gani sedantan filmon de tema de eh, la asocio. Jes kiu gajnis? Ancora ne estas klare. Ancora ne kaj ancora ni povas sedi de setembro tridekdua de decembro. Ĉu la nova limdato? Ne. Mi memoras ke estis la tridekdua de septembro kaj mi diris, ah, mi ne povas. Jes, mi ŝanĝas la limdaton, ĉar venis tro malmulte da filmo. Jes. mem eh, fare ion che uno vi opinio causus pro uh, eh, esti mondrica che sta stri pro mio dice me mona <laughs> la premio estas labore plural <laughs> mi deseas che vi parlo di mia propria esperienza Y la propia respecto instalante. Yes. ah que en el segundo eh, semestre mi comencé a instruir se tío este estre que le curaja pero no me necesito te prete se me dice es que ande es discurso por ti <laughs> es que es de mi pues tenía que tío conocía estas es discurso porque mi el lerno tío que a mí no tú te comprendes dice el que a mí falis la clase de defensa que estoy facile eh, y Kaitiamili, Shanestis no Carlos Estis ayer Navino, yes. veis? Biam, Cabeis, Cabeis, de un momento estis du, Kailadu, multe lernis, bueno de la curso de Sergio estis Park Lin, Esteban, Ramón kiun es tie, estas ĉi tie. Sianja, tío Navino, Cabeis, kaj mi. Kiu kiu? Kiu Cabeis? Cabeis, eh Eh, estas profecía y profesor. Ah, lá la universidad da curso, cai tudo lá no jornal. David, no, mi, pues perdón, mi esta se la, la has de la universidad. ¿Diplomita por qué? Aquí, essa é profecia, profesor. Sim, profecia, profesor. Que é o capabilidade diplomídias em uma universidade Li... por este professor, por instruir ali. Li pedagogo? Nime heredas la didática em afero. Viu estas graves afero por aqui. Bueno, li estas profesoras ne de lingvoj, se lejoj. Sed mi magistrigis eh, pri juro, sed kun eh, konoj pri pedagogo. Yes, yes. a todos por for Exist Instruisto de la Hispana. No, este. Instruisto y con es está Sergio y David. Martín. Y, y laboras primitivo. Romy. Consorte con. Propone eh, instruí a me, me preferes lasi a curso. Um, kai ere vene universitato, char mi diplomidis ie iur sabi, mm -hmm. mi amico. Uh, se eh, nur, nur mi ere vene a la universitato, kai nun mi studas la italan, kai mi diplomidis non tal di, <laughs> professorino, oh, infine. Oh, oh, oh, oh. Gratulam ties retan. Do pizzo vi povas esprimi. <laughs> Kaj mi estas bonega pizzo? Mi volas diri pizzo, peperoni, spaghetti. Mi Mia preferinda manĝaĵo kompreneble estas la hinda. La kio? La hinda, hinda, hinda manĝaĵo, hinda. Ah, ah yes, la tia. Turista. Estas deservisto, ĉu ne? Desertisto. Mi havas etan commento, tion ni bonu mi ĵus respanto in perspectivo la slab slaba scolo dua generazio la plenconata conata tiu epoca cose de est es senduba la pola dua sisto Bagni, pseudonimo kaba milo sente tu mi no in nau di conatigis in tes in mi no sente qua kai in mi no semito des hier literatura carriera in ne Werke des Originales hätten nur drei tamen li profunde im la tiaman Tiamen mercadon, der Kadon, hier und hier Lastilo de, de Beaufort, Li in Flur la Gisela Lingon blieb pli libera, pli eleganta, bai, in der Sieges Ankauf der Lingua in der Mandoi, die Affäre gibt sich dann die Votare Cabe. Cabe. Wandel ist et Lies ist Kabel. Ich habe ich 64 este del abogado que. Pues, pues, post, post eh, toda agado por Esperanto, malape pues, dirigenta agado. No, eh, mía. eh, eh, eh en el no, para los Importance, el es. Si powiesz, on es Yes. Simple. Never mm, is ¿Qué onda Hernando y ah, mm. pues, Ayuda para los datos, este. El acuso de Esperanto. Ah, <laughs> Y <laughs> el <laughs> Sed pli mal pli tri de gatuto. finas de mal pli de green. De la jura la dual. La dual. En estas estudiando pri juro, pri biologio, chia ah, estas pri kemio, mi ne necia la quiero. Chia estas juro ka kemio. Eu pro Daniel. Moreno. Ah, o te que ingeniería. Kai, ¿qué valía este? Ingeniería. Kia ingeniería je la comenzo ni havas de de tu de eh de tu de je la fino je la fino se es au yes da tu bonus ti am estas la bono do ni ni am havas statistiko ah, yes do el curso mi dedis ke sabate mi comenzas havis ses kaj fine havis kvar kaj ili kvar venis al la curso rilata al do seri para al kursu de espan mi petas vin registru ti un kursu an mi ti net do se skrava afero ke la dia kava afero eh, ni dao po vas pari statistiko pri espan curso kursu in do estus se bone se vi an kaun sendi informo in al mef eh, ki da homo lernis patrinis kai in kiu nivelo estis la kursu Tio tre gravas la mi opinion ciò ni bisogna argomento in ciò ne che deve savi io da scienza trattare della feo che vidi eh, chi on da homo e proximum lernes es parlo nel Mexico che o sempre se interessa a feo ciò se vi dire sa giornalista bone in lume dec estes eh, circa o centro homo e che comincis lerni espanton se stes homo e retai kurso e kai centvinde che mi presenta i inter aliai en tiu e tri de Mexico ili jam havas un facto ni un precisan informon kai la homo povas imagi che ne es at tio ma molta persona e kiwi lerni esperanto es es cava a fero estas aligai por infana in curso di esperanto? Tu mai ili faras? Mai anka tiu para tiu daro tiu paro mi ne mas ekio de kiu venis kun la infano i hiero mar ah yes yes yes leistros la refugio chine mm, io meto yes infano o fi para resti jes multe pli la plen preskulo Vieran es así, no mi opinión es así un constante estuado de charla. ne habas tempon, y Lupita ne chía un mes con la tiene hoy, donde en día en las tiene por tiene ne chía eblas las un fui la eh, eh, de La contacto es toma la ofta y que era un buen animo de ver donde vos así y un petita attivare il ciutada e volare o che film e ludo e anche o dove questo è io speciale a fare un e fare un po' di niente a e la grammatica a struttura di niente a stringo e la idea di concepto e eh, potio... dove se vi pensas che in fanno in tiu caso esperanto ne esas tiom Eh, mal facile o la lia e in voi componerle li anche nel nostro di facile che a mi capta che di può fare per la lingua se eh, la chefa a fare questa svera costante al cavo di lingua e avi contatto con eh, la lingua riesca a doni a lia a lia in in forma in che la per film o in esempio Ehm Che ho detto un po' manca ancora? Thank you. Presentation to those who already know us. Thank you very much. Thank you. I just wanted to tell you something. Speaking of dreams, I don't know if you already know the dream of a young friend. Yes. Yes? I have to tell you something. I think tomorrow I will speak with you. I, as president y amico. Nico. Vi estos uno, y es nuestro cuarto de de de ni de de ni de vas a estar mm. y una Nico, ni eh, de vas a estar una. De de el de vas a estar de parte y es que es que mi recebis service letter con tres números de la robo. Yes, ah, es mi acá. Yes. es Tu vieres tu estilo literal nada Yes. Lo estas es Yes. Kai, no mi mi poli para pri la rebocha, mi pensas que tiene o ni pobas trovi eh bonai agadi ca materialo por instrui infanoi al infanoi mhm. sed mi credas che anca tio funcias por plenkreskulo yes estas estas interesa en we en tiu kvin ĉu ne estas io intermixo ĉu mi scias nur ke estas bezonata kvin personoj kiu estas membro de la ilei sekcio ne eh de la ilei sekcio jes Vi esta sangue che ne de ese sentido mi es che de ese letter come devo controlli yes mi ha la letter mi de la mia vas che io sto se chu chu pode mirza una mica o che ne de la mia de una mi domi a pobas pobas este che tio esta salia a ah. yes chu chu pro la seminario en en cumo Yes, Lega Shaw. Yes. Yes. So Chiu Kanz and La Femo is this, and we will have a lot of the same Yes. Se vi have la lot of the lei o di una lei o di te. Il eh, tercero che mi dice se vi dirà che vi deve vin fin abbonandoi, fin abbonandoi, por la revuo, per la origine, per la... Però io che il lei io mentre per di sme in la ho pli facci de trovas eh per in internet se ni voles che la revo i en io non la revo la la existado eh sto ancora existe mi personas membri bri i king ho al abonando di io revo Ah, do il tipo ni ni men brigi se abonigi. Abonigi, yes, ni devas abonigi tri homoi. Bueno, y esto es uno. un os gusta? Mi control los fines de moras monedas. Es mi control los... Eh, mi hija más tío de este. Morga vino a en la... En la... ¿Qué os gusta? Mhm. Tío, tío, grabas a Vinimos a mia Vi por el sendi aquí. tu mensaje en el bot. Sí, la situación. Tio tío, leí esa alia a feo que me llaman solves problema. Quindi non pago da lì eh, por ti uccidiamo che si è il minimo che ti uccidi non è un po' che si è spesionato lì e non è un po' che si è spesionato lì e non è la lia in due su di che ma ieri tu lì e la gennaia è un bone Esto supone, la unión supone que esta es al uno, eh, En Guadalajara estas vi, San Luis Potosí estas vi, vi ricevas ofte? Mi ricevis ilin kien donatson. Unu foie du? Du foie. Du foie. Kaj ancora? Ne, mi creas que ili, en, en, en la letero se me pone memoras, ili diris que estis jam la... Ok, la la la. La la. Yes. Mi, mi controlas la, la coston, kaj vi, mi dios al vi. Eh, mi peso es que estos bodegas fueron se, la abonando y estoy, estos en Malsimila y Loco. Comprendere cómo se simple al fin, se, al menos que fin, esto en Malsimila y Loco. Guadalajara, San Luis, eh, México y. La play de la ruta. Italia. Io caso y gravas sotteni mecenato festi mezzenato a a avevo Kiwi Almighty capablas que y que Yo e, e que me mes, o tenía es o la o o subte la edono de que gazeto que tío estas, tío, y un estas en danger Tía, me dice, dice un letrero. Sí, bueno, me Do, kom vi bini jaz niko vas fini Vi... Se skafo pauzu jaz pregava. Ah. Pizzo pauzu. Pizzo pauzu. Pizzo pauzu. Pizzo pauzu. Pizzo pauzu. Pizzo